Alije i plemeniti prvi generacija za koje je Resul sallallahu alaihi ve selleme kazao najbolje vrijeme je ovo moje vrijeme ثُمَّ الَّذِينَ yalunuhu, ثُمَّ الَّذِينَ yalunuhu. A zatim ono koje dolazi aludirajući na tabiine i na tabi tabiine. Ali čovjek je čovjek i preleti jezikom, ali to nismo tako mislili, nismo tako ubijeđeni. Imaju drugi, imaju sektaši, imaju oni koji o Allahu izmišljaju svašta, pa između ostalog, pripisuju Allahu subhanahu wa ta'ala sto to ime za koga kažu hu, huve. Mi nemamo pouzdanog dokaza ni u Koranu ni u sunnetu da se Allah subhanahu wa ta'ala tako ljudima predstavio. Ono što imamo dokaz jeste da se Allah subhanahu wa ta'ala predstavio ljudima sa 99 svojih lijepih imena i savršenih svojstava. stava. A da li je to konačan broj, to samo Allah subhanahu wa ta'ala zna. A mi ne smijemo da govorimo osim po znanju. A Resul Islama Muhammed sallallahu alaihi ve selleme ništa nas o tome nije obavijestio. Niti časni Kur'an u svojoj objavi. A oni upravo danas koji spletkare i koji rade najprljavije poslove, a nema prljavije posla od toga da se Allahu subhanahu wa ta'ala govori ono što Allahu ne dolikuje, da se Allahu subhanahu wa ta'ala pripisuje drug, da se bavi sihrom i sihr, sihrbarskim stvarima, da se špioniraju muslimani i tome je slično, to je sve jednako jedno riječu kufrijati u Allaha Đelešanuhu, bez obzira o kome se radi i kakvu Ahmediju na svojoj glavuši nosio. Draga moja braćo, ljudi se slažu oko pitanja sreće i oko pitanja ponosa. Nema čovjeka niti džina da ne teži da bude ponosan i da bude sretan. Pa zaključujemo da je koncenzus ljudi da svi žele da budu sretni. Ali gdje se razilaze ljudi? Razilaze se kojim putem do sreće? Pa na razne načine i raznim putima ljudi žele sebi obezbijediti sreću i ponos. Što je svakako želja svakog čovjeka. Nema insana da bi volio biti ponižen. Nema insana da bi volio biti tužan i razočaran. Ali kada vidimo gdje ljudi traže sreću i ponos, onda nam nije čudno zbog čega su tako poništeni poniženi, potišteni i na njihovim licima dobro vidimo, ne moraju nam ništa tomačiti, Dovoljno njihovi vanjski izgledi i njihova priča govori u kakvom se oni to halu nalaze. Prije svega ćemo spomenuti neke prepreke do sreći. Evo ljudi hoće sreću, evo ljudi hoće ponos i sve zaražu da bi do te sreće i ponosa došli ali imaju neke prepreke, a mi uglavnom znamo u čemu ljudi traže sreću i ponos. Da im je puno položaja, da im je puno para, da im je žena, da im je auta, da im je dunjaluka. Ovdje ima braće odjelimične sreće. Pogotovo ako se do ovih stvari dođe ispravnim putem, Pa ako dođe do čestite muslimanke, koja je Allahu pokorna, Resul alaih salatu wasalam kaže da je sreća u četvrvu. I na prvom mjestu stavlja al-mar'atu saliha, čestita žena koja je pokorna svome mužu. U jahalici isto tako može biti sreća, ako je ona uredna i ako je ona dobro opremljena. U kući može biti sreća koja je na halal način napravljena, jer se čovjek u njoj odmara, ona je čista i fizički i psihički. Isto tako čovjek može naći sreću ako ima dobro komšiju, jer je to prilika da ga ne zijeti svakodnevno, pa da se lijepo odmara i spoloži u svom privatnom ambijentu. Ali ako se ovo sve traži na haram način, i što kažu naši učenjaci, u krmku nema kurbana, ima više mesa, onda tu nijako, kakvoj sreći, ne možemo pričati zato što je i put do sreće bio haram kao što je sama i stvar koju radi sami haram. Pa da vidimo koje su osnovne prepreke koje sprečavaju ljude da do ovoga željenog cilja dođu. Na prvom mjestu, draga moja braća Šerkijati, da čovjek najmjeski stvoren da Allaha obožava, on tu promaši. I on nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala obožava. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ Ima ljudi koji su pored Allaha. Druga božanstva za Boga uzeli. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ I znate kako im robuju. Vole i kao što se Allah voli. Sve dadoše za te kipove, sve dadoše za ta drveća, za pokretne i nepokretne lažne bogove, sve uložiše. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ Ali oni koji vjeruju Allaha, oni Allaha najviše voli. Biva, oni nisu obmanjeni. U toj ljubavi ima koristi i na ovome i na budućem svijetu koji je hajru wa abqa. Pa su ljudi zbog tog promašaja u velikom razočarenju. Nikakve sreće i ponosa nema obožavati kravu, obožavati ljude i kamenje i drveće, zvijezde i sve ono što ljudi danas uzimaju kao lažna božanstva i zato mi kažemo la ilaha illa Allah, nema drugog božanstva osim illallah samo ima Allah samo je Allah gospodar samo je Allah Bog i nema drugog Boga sem Allaha subhanahu wa ta'ala Pa onaj ko bude muvahid, on će sigurno sretnim životem živjeti. Pa ako bude iskušenja imao, to je sastavni dio njegovog života i sve to ulazi u ahiretski staž. Činjenje grijeha. Ljudi hoće do sreći, ali prepreka do sreći je činjenje grijeha. وَأَمَّ الَّذِينَ سُوَدَّتْ وُجُوهُمْ A ona lica čija su potištene i koja su pocrnila, pocrnila od grijeha, a možeš onda vidjeti kakvo je crnilo i kakva je perda na srcu da nas Allah sačuva. Zavist i ljubomora je prepregano sreći. A šta danas primjećujemo na pozornici života? Ljudi su do bola zavidni. I do bola su ljudi ljubomorni. A zavidnost, kako kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, innel hasedele te ile jekulu al hasenat, kema te naru hapabat. Zaista zavidnost jede dobra djela, kao što vatra jede drvo. Vidjeli ste bukovinu, vidjeli ste hrastovinu, vidjeli ste bilo kakvu, vidjeli ste bilo koje gorivo koje se odupire, pa i sam kamen gori. E tako hased, ljubomora i zavidnost jedu dobra djela, pa kako će zavidnik u hasidini da hased i onaj koji zavidi, zavidljivac, Kako će on providna dana sreće i ponosa na ome svijetu imati? Sržba i zloba. Čovjek koji je u sržbi i koji je u zlobi, ovo je velika prepreka da do sreće dođe. Ljutnja. A danas ljutnja caruje na pozornici. Ne možeš vidjeti osmijeha na, lj na licima. Ljudi sve hoće nekom silom, nekom ljutnjom da ubace strah drugima i mi se na takav način da će se obezbijediti i da će do sreće doći. Nepravda. Kako će čovjek koji je izvor nepravdi i koji radi da se nepravedno postupa i koji zulum na zemlji čini, kako će on raha dihnuti? Kako će njegova djeca raha dihati? A vi znate da je mazlumu onome kome se čini zulum doba primljena Pa mi sa ovoga mjesta molimo Allaha subhanahu wa ta'ala u najboljem danu hefti. Sa najboljeg mjesta u, u džanija, to je mimber, da Allah subhanahu wa ta'ala kazni silike, da im da dokaza na dunjalu kuda je Allah gospodar, da drugi ibreta iz toga uzmu a da potlačene pomaže i to je Allahu obećanje će tako biti wa kana haqqan alayna nasr almu'minin Allah se obavezao da će vjernike pomoći i sve će morati biti potlačeno vjernicima počinjeno vjernicima čak će tagut nekad morati da bude čuvar vjernicima uz Allahu tebareke ve taala pomoć Strah od neče drugog osim od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako čovjek da bude sreća, draga moja braćo? A on strahuje od svake sjenke. I pokretne i nepokretne. Strahuje od ljudi, strahuje od vlasti, strahuje od milicije, strahuje od svih oblika od čega se ne smije strahovati. Strah mora biti samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato dobro zapamtite, ko hoće da bude sretan, neka samo strahuje od Allaha Đelešanuhu, pa će biti pun sreći i onda će mu pozaviti nevijenici i vojske će pokušati dići da mu tu sreću otmu, ali neće moći, jer Allah subhanahu wa ta'ala čini sretnike onoga svijeta, inša Allah, sretne i na ome svijetu, bez obzira kakva iskušenja svakodnevno proživljavali pesimizam. Kako čovjek koji je pun pesimizma, kako da on osjeti sreću, zadovoljstvo i ponos? Kad je njemu pao mrak pred oči, ništa ne valja, ništa nije kako treba, pun razočarenja. Zato Allah Đerlešanu se obraća vjernicima, pa kaže La tejesu mir rahmetillah, nemojte biti u pogled, nemojte biti pesimisti u pogledu Allahove milosti. Allah subhanahu wa ta'ala daje suprotno od toga da su vjernici mu tefaili. Oni su do kraja puni optimizma. Mi smo ubijeđeni da će Islam triumfovati. Mi smo ubijeđeni da će nas Allah pomoći. Mi smo ubijeđeni da će Mehdija doći. Mi smo ubijeđeni da će Isale sram sići. Mi smo ubijeđeni da će mu'mini najvećeg šeitana Dunjaluka, Dežala, ubiti. Mi smo ubijeđeni da će Islam u svaku kuću ući. Mi smo ubijeđeni da će Allah subhanahu wa ta'ala vjernike nagraditi džendetskim prostranstvima. Pa šta je to onda nego optimizam? Može li onda biti kriza u našim srcima? Može li biti strah u našim prsima? Može li biti na našim licima osim osmi? i zadovoljstvo? I kada vidimo iskušenja da kažemo kao što su kazali bolji od nas, Hada ma wa'adana Allahu wa rasulu. Ovo je ono što nam je obećao Allah i njegov poslanik. Wa sadaqa Allahu wa rasulu. A istinu je rekao Allah i njegov poslanik. Pa šta je rekao Allah? Alif lam mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ألف لام ميم Znači ljudi reći mi vjerujemo, a da im Allah to neće provjeriti. Ne treba Allah da provjerava. Allah o nama sve zna. Nego Allah subhanahu wa ta'ala hoće da digne dokaz protiv tebe i mene. Jesmo li isteni bili? Ili smo lagali petljali? Pa su iskušenja imtihan za nas. I zato vjerni kao zlato posle iskušenja još bolje sija. A munafik još više u provalije propada. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala toga sačuva. Sumničenje. Kako će čovjek koji je pun sumnji koji je pun predrasuda u pogledu triumfa Islama, koji ima komplet manje vrijednosti, koji ne zna šta će sa svojim imenom hoće da ga promijeni, a kamo li sa svojim menheđom, on ga i nema. Kako će čovjek koji je pun sumničenja biti sretan i raspoložen i ponosan, to je nemoguće spojiti. Ili oholost. Ljudi mnogi kažu, meni ne da moj ponos, meni moj, moj ponos ne da da ja, da ja ispoljavam vjeru. Ne, ne, dragi moji, džahile, ili možda i nevijeniće, nisi dobro izrazio, znamo na šta aludiraš, ne da ti tvoja oholost. Ono što je Iblisa učinilo da bude nevijenik. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا illa iblise eba wa stekbara wa kana min al kafirin. Kada je Allah naredio iblisu da se da prizna Adem alaih salatu wa salam, šta se njemu desilo? Eba, odbio. Ko odbija ohom? Wa stekbara Allah i to kazao. Odbio, uzaholio se, wa kana min al kafirin i postao nevijenik. Pa zato je oholost prepreka do sreći i ne može ohol insan nikada osjetiti halavetel iman, sreću i rahatluk i zadovoljstvo imana i sigurno je to prepreka. Da ne govorim droga, alkohol, muzika. Mnogi ljudi koji troše drogu, mnogi ljudi koji se opijaju, mnogi ljudi koji tancaju danima u mjestu i kete u mračnim kafanama, šta oni tamo traži? Oni to, draga moja braćo, još do belo plate. Nema džaba u kafani kjetiti. Istiraćete konobar, ključete konobarca, ponizit ćete izbacivač. Nema džabe kjetiti. Sve ćeš tu ostaviti zube na kraju, možda i život. Izaćeš odatle ponižen. A ti si sreću tražio. Ti si raspoloženje tražio, slušajući ružnu brenu ili slušajući nekakve skakavce i nekakve šeitane koji svojim šeitanskim glasovima odvode te od najljepšeg glasa, od najboljeg govora, a to je govor Allaha subhanahu wa ta'ala, to je Kur'an. Zato, draga moja braćo, ako želimo da budemo sretni i ponosni, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Ponos pripada Allahu i njegovom poslaniku i vjednicima, ali munatici ne znaju šta je ponos. Oni ne znaju da je ovo slast i zadovoljstvo kada bi nas odmah objesili, kada bi odmah ono što sasvim od budnice nosili, u naša prsa sasuli, mi ćemo inša Allah kazati, kao što je kazao ashab, fustu rabbil Kaabe, pobjedili smo i triumfovali smo gospodarami Kaabe. Baš onoga momenta kada čovjek izgovara zadnje riječi, ako mu to se dozvoli, a ako je bio mu'min, nije šar da čovjek mora kazati zadnje riječi, la ilaha illallah da uđe u džennet, nego je to još samo jedan veliki šaret i veliki znak, a Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti časti vjernike da zapečate svoj dunjavski život sa ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu. Akulu qavli hada ustavfila li olekum fastavfiruhu innahu huva gafuru rahim wa ahiru da'wana an ilhamdulillahi rabbil alamin fastavfiruhu innahu kana gafara. Thank you. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Pohodna Benu Kurezu. Odmah nakon bitke oko Hendeka koja se dobro oduljila i Allah subhanahu wa ta'ala pokazao svoju moć da je vjetrom i strahom pobjedio sve saveznike. I vidite kad ovi saveznici pod navodnim znacima dođu, oni uvijek budu prepadnuti, a do zuba su naoružani, a budu prepadnuti. A ko upravlja sa srcima? Allah subhanahu wa ta'ala, kako kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, a mi ne smijemo to pokazati ni od naše akide, da Allah subhanahu wa ta'ala okreće srca ljudi između svoja dva prsta, onako kako Allah zna i umije i kako Allah može, a Allah je ala kulli šeir kadir, Allah sve može. Pa Allah subhanahu wa ta'ala je porazio mušike i sve saveznike na hendeku, a onda razotkrio one koji su se lažno predstavljali i koji su ko fol sa Muhammedom sallallahu alaihi ve selleme u savezu bili, a onda to debelo od mušika naplatili, i taj savez svojim gestovima prekinuli. Pa je Resul sallallahu alejhi ve selleme otišao da se okupa kako bideži imam el Buhari, pa je došao Džibril i rekao: "O Muhammede, jesi li to ti odložio oružje?" Mi meleki još nismo odložili oružje. Gospodar ti naredi je da se ponovo spremiš. I pokazao na Benu Kurezu. Pa je Resul sallallahu alejhi ve selleme odmah digao vojsku i poslao je na Benu Kurezmu. Tu su neke pouke i poruke koje mi možemo, draga moja braćo, da izvučemo. Prva poruka je koliko god ko spletkario, koliko god ko spletkario, munafičio, izdavao, to debelo naplačivao, nekome se umiljavao, okretao medije na sebe, da i on bude halif to arab, kontriraj da budeš poznat, Kažu da se čovjek pomokrio u zemzem, pa ga pitali šta to radiš. Kaže da se ja malo upišem u historiju, da se i za mene čuje, da se zna historija će biti upisana, pa će biti moje ime spomenuto da sam se ja u zemzem pomokrio. Pogledajte dok li šeitan ide. I mnogi se danas mokre na svoju čast i na svoje znanje i na svoje ono što zastupaju sami to svojim dijelima negiraju i debelo će se na onome svijetu kajati, a još je prilika ako imamo pameti za pokajanje, imaju. A zatim, draga moja braćo, učimo na Benu Kurezi da kad u islamu ima više mogućnosti, kada ima ispravni stav o više po određenom pitanju, ne smije niko nikome svoj stav naturati, to jeste, ne smije reći, samo je moje ispravno, a tvoje nema nikakvog utemeljenja. Resul sallallahu alaihi veselam je rekao, ne bojte da nikom od vas klanja i kindi osim na zemlji benu kurezi. Pa su ashabi krenuli. Kad je došao namaz i vakat namaze, jedni su rekli na solata kana al mu'minine kitabe maukuta, namaz je vjernicima u tačno vrijeme propisan, Ovo što je rekao Resul sallallahu alaihi ve ovo se tumači da je rekao požurite. A ovi drugi kažu, Resul alaihi ve selleme rekao, nemojte nikako da klanjate. Vala tu salli ene ahadekum. Al asra illa ala erdi beni kureza. Niko od vas neka ne klanja ikindiju, osim na zemi beni benu kureze. Pa su jedni klanjali na vrijeme, a drugi su klanjali tek, znači, posle akšamskog vremena. I kada su došli Resulu sallallahu alaihi ve selleme, nije ni jedno od ove dvije skupine ukorio. Znači, šutnjom je odobrio da su oba dva stava po ovom pitanju ispravna. Draga moja braćo, sinovi majmuna i svinja, eno i danas ulaze u najsvetiju poredu, treću svetu džanju islamu. Ne ulaze ponizno. Evo kada naši policajci Uđi opet i moraš nekako ubijediti da čizme skinu. Imaju bar trud razumijevanja. A zamislite Allahu je neprijatelje židove. Oni kada ulaze, oni ulaze sa najvećim nivom oholosti i poniženja. Pa nije onda čudo što je Allah subhanahu wa ta'ala pretvarao u krmače i svinje. I što je kroz historiju, kako Kur'an navodi, Dijelovi ste vrata inđila konstantno i kažnjavao zato što su jedne poslanike u lažu gonuli, a druge, a druge ubijali. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala propisao židojima poniženje zbog njihovog spletkarenja protiv nosioca istine. I bit će poniženi. I otiće sa ovoga svijeta na onaj svijet, hisum fit dunja. Prvo će žestoko biti poniženi na ovom svijetu, a onda će u džehennem za ebeda. Pa Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta u Kur'anu opisiva židove. Pa je najbolje da govorimo Kur'anom. Kaže uzvišeni u suri Al-Ma'ide, navodeći šta se to sa njima dešava, pa kaže Kul her u nebijukum višadrim min dalike, methubeten inda Allah, men la'nehu Allah wa gobiba alihi, wa ja'ale minuhum ul qirada ta'ul khanazira wa abad al-tagut. Ulaike šerru mekanen wa avdalu an seva i sebil. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, hoćeš li da, te, da ti ukažem na najgora stvorenja koji su najveću kaznu zaslužili kod Allaha Đelešanuhu, koga je Allah prokleo i na njih se žestoko rasrdio u ađale minuhum ulkidrate u alhanazir i pretvorio mnoge u krmače i svinje u abed al i obožavaoce šeitana u lajke šadrom makana, oni će biti na onome svijetu, na najgorim mjestima u džahennemu, u albalju ansevali sebil, i oni su najdulje u zabudu, u zabudu ošli. Pa nije čudno, ako Allah subhanahu wa ta'ala, ovoga insana mi smo insani, draga moja braću, koga je stvorio ona kad halak nam insana fi ahsari takvim, u najljepšenom obliku nas Allah stvorio, Ali onoga momenta kada okrenemo leđa Allahove knjigi i smijavamo Allahove poslanike, funna radad nahum safilin, onda ćemo biti u najgora stvorenja pretvoreni. I onda nam nije čudno zašto je Allah Đelešanu u židove pretvarao u majmune i svinje, Vi znate da je majmu prezren, lakunu kridatan hasirin, i Allah kaže tim benu Israilovcima, budite majmuni prezreni, a vi znate da je krmak sav haram, od glave do pete, i da je on neđaset. Pa nek se zapitaju oni koji krmaču za doručak i ručak jedu, ima li to smisla, pogotovo ako ne vidite u Kur'an, pa vjerujte naučnim dostignućima, Pitajte stručne ljude u pogledu jela i pića i medicine, neka vam oni kažu šta to ima pozitivno u krvači. Pa nije Allah subhanahu wa ta'ala džaba učinio haramu da se jede, da se sa njom trguje i da se ona uzgaja. Pa onda nam nije čudno, draga moja braćo, zašto je Allah subhanahu wa ta'ala šedidul iqab, onaj koji žestoko kažnjava kada se Allahove te barake u ta'ala granice prekrši. Dalje iz bitke na Benu Purezu učimo jedno pravilo koje često zbunjiva ljude. Dozvoljeno je ustati pred onim koji dolazi da bi ga dočekao i ugostio. Nekada ljudi misle kada ti dođe Musafir da ti ne smiješ ustati. Ako si sjedio da moraš sjediti, A on ne kuca na vrata tamo, nek vidi šta će sa sebom. Ne gleda kako će ući u kuću. Ovo je pogrešno svatanje. Dozvoljeno je ustati pred čovjekom da ga ugostiš, da ga dočekaš, da mu daš znak poštovanja. A ima druga zabrana o kojoj ćemo kasnije nešto kazati. I zato kada je Sad ibn Muad, taj veliki ashab, kome je Resul sallallahu alaihi ve selleme obećao džennet, umro je na postelja, bio je ranjen na Hendeku došao je da presudi židovima i zbog te pravedne presude, zbog te pravedne presude, Allah subhanahu wa ta'ala je dao znanje Resulu sallallahu alaihi wa sallam da objavi obavijesti umet da se je potresao Aršur Rahman od pravedne presude Sa'd ibn Mu'ada radijallahu ta'ala anhu. Pa kada je došao Sa'd ibn Mu'ad u Medinu, Onda je rekao Resul sallallahu alaihi ve selleme Kumu ila sejidikum u ahajrikum Ustanite i dočekajte najboljeg među vama i najuglednijeg među vama. Ako je kako je došlo u Ibishakovoj siri Kumu ila sejidikum faqamu fa ilaihi Ustanite i dočekajte vašeg predvodnika i najuglednijeg među vama pa su ustali ashabi i dočekali ovoga velikog pravednog sudiju, zbog čije se presude Aršur Rahman zatresao. Jeste u hadisu koji je u Sahihu džamija, a hadis je u Ahmedovom musnedu, govori Resul sallallahu alaihi veselima o jednoj drugoj zabrani, a to je da čovjek naređuje čovjeku da stoji mirno pred njim i da u tome osjeća užitak, a da on sjedi. Ovo je sebi Resul sallallahu alaihi veselime zabranio kada nije mogao da klanja, da klanja o stojeći. Jedno vrijeme Resul sallallahu alaihi ve sellem klanjao sjedeći, a sahabi su stojali. Pa je onda Resul sallallahu alaihi ve sellem zatražio da sahaba da i oni sjede. Kako se ne bi razumijelo da oni stoje na nogama, a Resul sallallahu alaihi ve sellem uživa u tome što oni stoje. Znači, kada čovjek traže se pred njim stoji, iz oholosti, kao što je kod mnogi vojski i tako dalje, gdje postrojavaju jedni druge i uče čovjeka kako mora svako drvo da pozdravi i da se stalno okreće nazad, napred i onda mu kažu nazad, vrš, još ga ponižavaju, e ovo u islamu nije dozvoljeno. Zato kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, kako bilježi imam Ahmed, a šehhul Albani ovaj hadis učinio sahilu, u sahilu džamija, Znači hadis je provjeren sahije, men ahabbe en jetemetele lehu rijal, qiyamen fel jetebeva maqa'adehu minen nar. Ko bude uživa u tome da ljudi stoje mirno pred njim dok on sjedi, neka sebi pripremi mjesto u džehennemu. Ovaj vid ustajanja pred gostem, ovaj vid, znači ovakav vid ponižavanja je zabranjen, a ustajanje i dočekivanje musafira je svakako pohvaljen i to, je, to nas tako uči islamu. Sljedeća korist iz bitke na Benu Burejli jeste, draga moja braćo, da nas Resul sallallahu alaihi ve selleme uči da je Allah subhanahu wa ta'ala sa svojim zatom, sa svojim bićem iznad arša. Pa kada, kada kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, kada je rekao Sad ibn Muadu šta mu je kazao, لقد حكمت فيهم بحكم من فوق سبع سماوات ti si kaže njima presudio hukmom, pravdom koja je iznad sedam nebesa. A iznad sedam nebesa je Aršur Rahman, gdje je Allahu subhanahu wa ta'ala prestolje. Uz Allahu tebareke wa ta'ala pomoć. Ako nam Allah dželešanuhu dadne zdravlja i života i slobode govora u sljedeći jednu ili dvije hudbe ćemo obrađivati sa dokazima iz Kur'ana i sunneta da je Allah subhanahu wa ta'ala sa svojim bićem iznad sedam nebesa, iznad Aršar, kako bi bili ubijeđeni koga obožavamo i kako ne bi Allahu pripisivali da je Allah na ružnim mjestima i da je Allah tamo gdje se spomeni. Jeste Allah je tamo gdje se spomeni svojim znanjem, svojom moći, svojim vidom, svojim čulom, svojim svojstvima, ali Allah subhanahu wa ta'ala svojim bićem iza sedam nebesa, i za našu Rahman. Pa molim Allaha tabareke wa ta'ala da budemo selefije u akidi, kao što je bio Ebu Hanifa, Ahmed Malik i ostala naša čestita ulema, molim Allaha subhanahu wa ta'ala, da pomogne islam i muslimane, da pomogne potlačene, da pomogne braću muđajde na Allahovom putu u Šamu i na svakom drugom mjestu, da ujedini sapove bošnjaka na ovim prostorima, da dignu zastavu islama i da tako odraže jedinstvo, a ne možemo biti jedinstveni polo nas pijano, polo nas trijezno, nego da volimo Allaha te barakevo ta'ala, da nas sačuva od